Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Վերջերս Շուշիի արվեստի կենտրոնում բացվեց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ Հաղթանակ Շահումյանի անհատական ցուցահանդեսը, որի մաս էին կազմում նաև Որթու Արա Շահումյանի աշխատանքները։ Ուշագրավ է, որ հայր ու որդի առաջին անգամ էին ներկայանում համատեղ ցուցահանդեսով, որը նվիրված էր Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 24-րդ տարեդարձին։ Ասենք որ սա նկարչի երկրորդ անհատական ցուցահանդեսն է Արցախում։ Առաջին ցանոթությունը տեղի արվեստասերների հետ կայացել է 5 տարի առաջ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում։ Եվս մի ուշագրավ հանգամանք։ Հաղթանակ Շաումյանի գրեթե 4 տասնյակի հասնող անհատական ցուցահանդեսներից միայն 4-ն է կայացել հայրենիքում։ Մնացածը տարօրինակ է, բայց փաստ արտասահմանում։ Այս եթերաժամին կանդրադառնանք Վուրթու Արա Շահումյանի գործերին, որոնք առաջին անգամ էին ցուցադրվում Արցախում։ Երիտասարդ նկարիչն արդեն կայացած անհատականությունը, ուրույն մտածելակերպով ու ասելիքի թարմությամբ, գույնի սեփական զգացողությամբ, լույսի ու ստվերի հետաքրքիր համադրությամբ։ 1996 թվականին Արան ավարտել է Երևանի Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանի մոնումենտալ գեղանկարչության բաժինը։ Իսկ 2002 թվականին ավարտել է Արա Սարգսյանի անվան Երևանի գեղարվեստի ակադեմիայի գրաֆիկայի ֆակուլտետը։ 2002-ից մինչ օրս մասնակցել է բազմաթիվ ցուցահանդեսների, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում։ Նրա աշխատանքները ցուցադրվում եւ պահվում են Հայաստանի եւ արտերկրի բազմաթիվ մասնավոր հավաքածուներում եւ ցուցասրահներում։ Նկարչի խոսքով իր ձևավորման գործում մեծ դեր է խաղացել ընտանիքը։ Հայրը, լինելով ճանաչված նկարիչ ու մարդամոտ անձնավորություն, շփումների լայն շրջանակ ուներ։ Նրանց տան հաճախ էին հյուրընկալվում հոր արվեստակից ընկերներն ու մշակույթի տարբեր գործիչներ։ Տան մտնոլորտն այսպես ասած արվեստով էր շնչում, եւ պատահականություն չէր, որ Արան ընտրեց կերպարվեստը։ Ցուցահանդեսին ներկայացված նրա գործերը սեփական որոնումների ծնունդ են։ Որքան էլ դժվար լինի, նրան հաջողվել է խուսափել ընդօրինակելուց, թեպետ հորազդեցությունն անշուշտ արկա է թե արվեստում եւ թե աշխարհայացքի ձևավորման գործում։ Որթու հետ մեր զրույցից հասկացա, որ քաղաքացիական ակտիվ կենսադիրքով աչքի ընկնող հայրը դաստիարակել է իրեն արժանի հետնորդ, ով անտարբեր չէ երկրի ցավ ու հոգսին։ Իմ զրուցակիցն է նկարիչ Արա Շահումյանը։ Գենի թելադրանք է թե հոգու։ Գիտեք, գենի թելադրանք լիներ, նման ցուցահանդեսներ հաճախ կունենային քորս հետ եւ ընդհանրապես կունենայի ես։ Ես ցուցահանդեսներ համարը չեմ ունեցել, սա հոգու կանչ է հենց, որովհետեւ Հայաստանի անկախությունը պետք է նշվի Հայաստանի համար սիմվոլ հենց Շուշիում, որովհետև որովհետև չկա դա այդպես է։ Մենք վաղուց դա գիտակցենք, գիտակցել ենք այսքան տարի անց։ Մենք նկատի ունենք մեր իրականությունը, մեր ժողովուրդը, պետականությունը, մենք միասին ենք, միահամուռը, այս միասին է կոչվում Հայաստան։ Քաղաքական խնդիրները մեկ այլ դաշտ են, մշակութային եւ մեր ազգի խնդիրները այլ դաշտ են։ Նկարչության լեզվով մենք փորձել ենք այդ դաշտը աստորեն կայացնել եւ շատ ուրախ եմ Շուշիի հաջողություններով։ Վերջին անգամ երևի 5-6 տարի առաջ է եղել Շուշիում եւ այս թռիչքը, որ վերապրել է Շուշին, ինձ հիացրել է եւ պատիվը հիմա այստեղ ցուցադրվելու հայ նկարիչների համար, որտեղ այն նկարչությունը, որ ցուցադրվում է այսօր Շուշիում, այն հանգարանները, որ կան, այդ նմուշները, որ կան, ամեն քաղաք չէ, որ ունի եւ իսկապես Շուշին պետք է արդարացնի իր մշակութային մայրաքաղաք կոչումը ժամանակին ունեցած։ Ձգտում եք։ Դուք ոչ միայն ձգտում եք, այլ արդեն ստացվել է։ Ես եկա եւ զարմացա եւ հիացացա։ Ապրեք։ Ինչու ընտրեցիք այս նկարչություն, գեղանկարչություն։ Սա է գենի պարտադրանքը, դարձյալ հոգու։ Հայ գենը ստեղծագործ է։ Ինչ էլ անես, պետքա մի բան ստեղծագործվի։ Որին ասում են ամեն մարդու մեջ նկարիչ կա։ Հա, ես էլ եմ համաձայն, որ ամեն մարդու մեջ էլ տաղանդ կա։ Մեկը դա նկարչության մեջ կարտահայտի, մեկը պոեզիայի, մեկը երաժշտության մեջ կամ քարտաշը կարտահայտի իր արած աշխատանքի մեջ։ Ստեղծագործ ստեղծված տեսակ է դա։ Դա ինձ բնորոշ չի, դա իմ ազգին է բնորոշ։ Ես էլ ազգի մասնիկն եմ, էլի։ Ինչ եք նկարում։ Իմ դեպքում հաճույքին համար։ Մյուսները չեմ կարող ասել։ Առաջին նկարը կուզենայի լինել թե չլինել, այդ հարցը հաճախ է ձեզ։ Գիտեք, այդ հարցի պատասխանը տվեցին տարիներ առաջ Ղարաբաղյան շարժումը սկսելուց։ Մենք որոշեցինք լինել։ Անպայման լինել։ Պարզապես չհասկացա ինչու ոնց դառնանք երկու հատ, երբ որ մեկ էինք։ Հուսանք շուտով դա կդզվի։ Դից հիվանդության պես բանա չէ, մարդու մոտ էլ ալին երկ ոնց է կոչվում, այն որ բաժանվում է մարդը, ասես միտքը միտքը մի տեղա, բայց ինչ որ մի բան գալի դու հանգստանում ես, միաձուլվում է միտքդ էլ, ենթագիտակցությունը էլ, մարմինը էլ։ Ամենայն այսպես ասենք, որ սա ժամանակի պահանջ է, ժամանակի թելադրանք, գուցե քաղաքական ինչ որ Սա շատ նորմալ երևույթ է մեզ ընկալում, որովհետև բոլոր ռևոլյուցիաներից հետո միշտ լինում է այդ շրջան տատանումները։ Մենք ունեցանք ռևոլյուցիա, սովետը քանդվեց, որից հետո ունեցանք պատերազմ, հələ խելքի չեկած, արդեն պատերազմի մեջ էինք, եւ պետք էր հասնել 20-30 տարի, որովհետեւ մենք գիտակցենք մեր ինքնությունը, մեր նպատակները, ով ենք, ուր ենք գնում։ Հիմա կարծում եմ այդ գիտակցության ճիշտ ճանապարհին ենք։ Կարող եք ապրել ձեր նկարներով, սովորական կենցաղային հարց։ Ոչ։ Այսօրվա հայ նկարիչը ունի այդ դժվարությունները, ասենք կար խորհրդային տարիներ, որտեղ կար պետքատվեր եւ նկարիչ մի տեսակ ապահովված։ Ձեզ ասեմ մի անգամից, հայ նկարիչներից ոչ բոլորն են այդ խնդիրը։ Հայաստան Հանրապետությունում եւ Ղարաբաղում ապրող նկարիչները ունեն այդ խնդիրը։ Ամբողջ աշխարհում այդ ամեն ինչը կարգավորված է եւ նկարիչը շատ նորմալ մասնագիտություն է եւ նաեւ կենսական խնդիրներ հոգալու բան չի թողնում։ Իսկ հետ չփահեց։ Իհարկե ոչ։ Երբ որ մարդը ունի ասելի, ոչ ոք չի կարող դրանից հետ պահել։ Ինչպես է ծնվում նկարը։ Մտքում թե ծնվում է մարդը, որը հետո նկարում է։ Չգիտեմ, նկարը չի ծնվում։ Նկարը մարդու ստեղծագործական կյանքի շարունակական մի մասն է։ Ինչ է գործում աչքից ձերք ճանապարհին նկարիչներից մեկն է ասում շատ բան, շատ բան, ահա որ շատ բան։ Ամեն ինչ է կորչում, նոր աշխարհ է ստեղծվում, որտեղ այն ինչ որ մտքիդ կա, փորձում ես փոխանցել, ինչ-ինչ պատճառներով կարող է լրիվ ուրիշ բան դառնալ։ Ավելի լավ կարող է լինել շատ անգամ։ Ավելին քան ասենք աչքներ են գալու։ Միանշանակ, միանշանակ։ Ինձ հետաքրքրեց նաև այս նկարը հայկական հարց։ Ինչ եք ուզում ասել։ Դե Գեղերնի 100-ամյակի հետ կապված բոլորիս մոտ արտնացավ ցանկություն, որովից է կերպ մասնակից դառնալու հիշողության ցավին։ Եվ ես նկարով ես փորձել եմ իմ զգացողությունը եւ մտահոգությունները արտահայտել ավելի քան 100 տարի առաջ մեկնարկած եւ մինչեւ 1923 թվականը անգամ դեպքեր կան, որ կատարվել է անմիջական բնաջնջում գյուղերի եւ բնակչության։ Հուսին Իզմիր քաղաքում 6700 Այո, եւ այդ ընթացքը մի ահավոր ժամանակաշրջան 40-50, չգիտեմ 100 տարի այ ժողովրդի համար եղել է մի ծանր շրջան, որ լինել թե չլինելու այդ գաղափարն է դրված եղել նաեւ այն ժամանակ։ 100 տարի անց մենք գիտակցում ենք, որ մենք կանք անգամ երկու պետությամբ ենք ներկա գալիս այսօր եւ այդ իմ բոլոր հույզերը եւ մտքերը արտահայտել եմ այս նկարի մեջ, որտեղ հենց երկու ձեռք է։ Միասին բռնած, մեկը մյուսին տանելով առաջ կամ բրթելով կամ զսպելով պետք է հասնենք ինչ որ մի հաջողության պետք է դա մեր հավատքն է դա մեր երազն է եւ կարծում իրականությունը 100 տարի անց երբ արդեն սկսել է շարժվել սա լույսը թու հասարակության մեջ մտավորականներ ասենք պատմաբաններ սկսում են ավելի իրատեսական մոտեցում ունենալ իրենց պատմությանը դուք ինչ ապագա եք տեսնում Գիտեք, ես արվեստագետ եմ, քաղաքական գործիչ չեմ։ Թուրք արվեստագետներից անձամբ որևիցե մեկին չեմ ճանաչում։ Շփումներ չեմ ունեցել։ Եվ ինձ դժվար է կարծիք կազմել մի պետությունից, մի ազգից, որը դեր է կատարել իմ ազգի հազարամյակների մշակույթը ոչնչացնելու հարցում եւ մինչեւ այսօր շարունակում է դա կատարել։ Ես այս տարի 100-ամյակի հետ կապված խմբով մեր մեկնեցինք Արևմտյան Հայաստան, մինչեւ Վան գնացինք։ Ես անձամբ թուրքերի շփում չունեցա, մեր խումբ էր կազմակերպված եւ ես ես հասկացա, որ մինչև այսօր իրանք ոչնչացնում են մեր պատմությունը։ Անկախ քաղաքական կամ մշակութային իրանց մոտեցումներից եւ խոսքերից։ Այսօր ամեն բլուրի, ամեն հայկական տան վրա կծրած է թուրքական դրոշը։ Հեն որ մենք գիտենք սա հայի տուն է, սա հայկական եկեղեցի է, սա ինչ որ մի բլուր է հայկական հազարամյակներով պատմության հետ կապված, ու ամենտեղ թուրքը դրել է իր նշանը։ Սա սահմանից երբ մտնում Հենց սահմանից, դու սահմանը լթողենք մի կողմ, սահմանը ադմինիստրատիվ գոտի է։ Մի խոսքով, ուզում եմ ասեմ, մենք այդ կրակի մեջ ենք դեռ։ Դեռ ինչքան կտևի Թուրքի։ Չի երևում թունելի վերջում լույս։ Լույսը երևում է, կրակը տեղով լույս է տալիս։ Պետք է պայքարել, պետք է իրարով ուժեղ լինել, պետք է հավատալ զմիմյանս, Այսօր մեր իրականության ամենամեծ խնդիրը որ հայը հայն չի հավատում։ Մենք պետքա վերականգնենք հավատքը իրար հանդեպ։ Ճիշտ է հույսը տարժը երկրների, ասենք, խորհրդարանների, հասարակական կազմակերպությունների եւ այլն նրանց վրա դնելը, որ նրանք ընդունում են այսօր ուրախանում ենք ամեն մի երկրի կամ խորհրդարանի կամ քորասարական կազմակերպություն ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը, ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Ես կարող եմ իմ կյանքի օրինակով ասել, ես երբեք հույսս չեմ դրել որևիցե մեկի վրա, բացի եղբայրներից։ Հետո կյանքի ընթացքում մի քանի ընկեր էլ ավելացավ այդ ցուցակին, բայց ամենահարազատ մարդը մեկա քո եղբայրն է, քո արյունն է, քո ազգն է։ Երբ ենք մենք գիտակցելու ով է հայը։ Ինձ համար օրինակ Համշենա հայերն են հայ։ Ինձ կրոնը որևիցե կերպ չի սահմանափակում հայ լինելուց։ Ես զարմանում եմ, որ այդպիսի խոսակցություններ ա լինում եւ այլ խոսակցություններ եւս։ Բայց վերջին տարիների երբ մենք սկսել ենք նույնիսկ Արցախը հայ, Գյումրիի հայ, Ալկալակի։ Գիտեք ոնց է։ Տարբերակումներ են։ Շատ լավ է որ Արցախը հայ Գյումրիը, բայց երբ որ տարբերակումը շեշտվում է եւ դա դառնում է սեփ հարաբերությունների մեջ, այլ ոչ թե լրացնող մեկը մյուսին։ Ախպերները բոլորն է տարբեր են, բայց դա ընտանիք է կոչվում, Հայաստան է կոչվում։ Մենք չունենք այդ ռեսուրսը իտալացիների պես ասելու ես կոլոնիացիացի եմ կամ ես, չգիտեմ, ուրիշ քաղաքացի եմ։ Մենք հայ ենք եւ վերջ։ Սրենք Զմիմյանս։ Ասում ես ագուն պատվիրաններից մեկը։ Եվերչին մի հաց, ինչ խնդիրներ եք դնում ձեր արվեստի առաջ։ Ես իմ առաջ եմ խնդիրներ դնում, կազմել ընտանիք, զավակներ ստեղծել եւ փորձել մնալ Հայաստանում։ Հիշեցնում ենք ձեզ հետ Արցախի հանրային ռադիոյի անդրադարձ մշակութային ծրագիրն է իմ զրուցակիցն էր երիտասարդ նկարիչ Արա Շահումյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հոկտեմբերի 24-ը թատրոնի եւ կինոյի սիրված դերասան Սոս Սարգսյանի ծննդյան օրն էր։ ԽՍՀՄ եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, Հայաստանի Պետական մրցանակի դափնեկիր, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության արվեստի երախտավոր բարձրագույն տիտղոսագիր դերասանին է նվիրված հաղորդման երկրորդ մասը։ Սուս Սարգսյան անսահման համայքով դերասանական վարպետությամբ հայրենանվեր էությամբ արժանապատիվ մի այր ով բեմում թե կյանքում եղել է իր ժողովրդի հավաքական ոգին ու սիրտը նրա ճակատագրով մտահոգ ու վաղվա օրվա հանդեպ տագնապով լեցուն քաղաքացին ես դերասան եմ ծնվել եւ դա հպարտությամբ եմ ասում մի անգամ զրույցում խոստովանել է վարպետը ապա կարճատև դատարից հետո ավելացրել. Թե պետք է գերադասեի շինական լինել հորս նման։ Հայրը Արտաշեսը իսկական ռանչպար էր, հողի մարդ։ Հայրս ու հողը հրաշալի սույկ էին։ Հողը սիրում էր նրան։ Աշխար եկավ ու ապրեց նույն տեղում, ուր բուսել էր։ Տեղահան չեղավ, արմատները խորն էին հորս բահ ու գերանդի բռնող խոշոր зерքերի մեջ բուն էին դրել արևն ու հողը, երկաթի ժանգը, քարը, ցուրտը։ Աչքիս առաջ են ցաներ, ինչ որ անծանոթ խտացված նյութից սարկած կոշտ зерքերը այդ ավանդապաշտ խստաբարու մարդը, որթու հորագուրգուրանքից զուրկ մանկության հուշերում մնացել է որպես հայ տղամարդու նահապետական տիպար, աշխատասիրության եւ պատվախնդրության մարմնացում։ Ինքնակենսագրական հուշ պատարիկներից հառնող հայրը վարուժանական հացին երկի մշակն է ասես։ Տղամարդու գործն ու գործիքը պիտի իրեն սազի, քաշին, բույին, ասում էր հայրը ու հատուկ պատվիրում կացինը սովորականից մեծ, լինգը հաստ, բահը լայն, գերանդին երկար, ժառանգը հսկա, ժառանգը նրանց եզն էր։ Ահա այս ակունքներից է ծնվել ու սնվել վարպետի ինքնատիպ փիլիսոփայությունը, ազնվականություն, աշխատասիրություն կնշանակի, մանավանդ աշխատունակություն։ Սոսարքսյանը ոչ միայն թատրոնի եւ կինոյի սիրված դերասան էր, այլև ասմունքի վարպետ։ Խոսկարվեստի փայլուն երևույթ են բազմաթիվ ռադիոբեմադրությունները նրա մասնակցությամբ։ Դերասանի ինքնատիպ ու կախարդիչ ձայնի հնչերանգներն անհնար է շփոթել ուրիշ մեկի հետ։ Համոզվեք ինքներդ։ Չէ, ժամանակն է կարծես։ Ինձ բաց թողեք, ես գնամ։ Քանի շնչում եմ մի քիչ եւ մնում եմ դեռ մի քիչ իմ երեսի ջրով ես, ինձ բաց թողեք, ես գնամ։ Դեռ մոր ծիծը բերանում իմաստուն է երեխան։ Էլով կա որ խրատես։ Ինձ բաց թողեք, ես գնամ։ Ինչ իմ աչքով չտեսա, ձեր աչքերով կտեսնեմ։ Ինչ ասել է մնատես, ինձ բաց թվեք ես գնամ։ Թմրել եմ սիրտ ու գլուխ, ոչ ծիծաղն է մի ծիծաղ, ոչ էլ ցավն է ցավի պես, ինձ բաց թողեք ես գնամ։ Կայմ ու կողերը ջարդված, անառագաստ ու անղեք, եւ անդրոշ նավի պես ինձ բաց թողեք, ես գնամ։ Իմ առնելիքը առա եւ իմ տալիքը տվի եւ բախտից գոհ եմ այնպես։ Ինձ բաց թողեք, ես գնամ։ Վարսրյալը մեծանուն վարպետին շնորել է նաև գրողի ցիրք, ինչի լավագույն վկայությունն են վարակույրից այս կողմ լակոտը, պատառոտված ժամանակ, կանչ ոտնամաններս գրքերը։ Ժանրային տարբեր ձևերում ինքնակենսագրական մանրապատումներ, հուշեր, հրապարակախոսական հոդված, ակնարկ, պատմվածք, արձակ բանաստեղծություն ամբողջանում է մեր մեջ ժամանակակցի դիմանկարն իր անվերցանելի հմայքով, քաղաքացիական արժանապատիվ կեցվածքով, հոգեմտավոր հզոր ներուշով եւ մարդկային բարձր նկարագրով։ Ձերուն կնդրությանն ենք առաջարկում մի հատված ոտնամաններս գրքից։ Պատերազմ է։ Բնական է, որ ամեն ինչի պակասություն կա։ Ուտելիքի, հակնելիքի, տակության։ Ու ես ոտնաման չունեմ։ Գարքին ոտնաման չունեմ։ Այդ պատճառով էր, որ անձրևը ինձ թվում էր, թե ի հեճուկս ինձ է թափվում, թե իմ անձնական թշնամին է դաժան ու անխիղճ։ Ուզում է ինձ աշխարհքից վերացնել։ Իրականում մի ամբողջ պատերազմ ու հետո էլ իմ ոտքերը թաց էին։ Այս մեր ժամանակներում ինձ ով կհասկանա։ Հիմա ով է բոբիկվոր։ Գրիվս մորս հետ, որ մի անգամ եմ արել, բայց եւ այնպես իմ կողմից ստորություն էր նրան երեսով տալը, թե «Պապան չասաց, որ երեխեքի ոտները չոր կպահես»։ Մայրս մեղավորի պես գլուխը կախեց, լուր մնաց։ Ասենք ինքը ոչ այդքան փող ուներ, որ մեկի համար ոչ էլ խանութներում կոշիկ կար։ Չգիտեմ, գուցե եւ կար, բայց մեզ ինչ։ Դե գնա դպրոց։ Մայրիկիս գործած գուլպանները տակ ու փափուկ հագնում էի։ Վրայից թերթ մերթով փաթաթում։ Միամիտ տղա։ Մինչ դուրս գնալս երանություն էր, հետո հետո հակնում էի ներբաները չեղք տված ոտնամաններս։ Վազիր այ տղա, ասում էի ինքսինց ու խելագարի պես վազում, համաթե ոնց կփախչես։ Ուր, այս ցեղից, անձրևից, ջրափոսերից։ Է, է Դպրոց չհասած արդեն ոտներս ջերի մեջ ճպճպում էին։ Դասարանում մարմնովս մեկ կպչում եմ բարձրաբույ սև ներկած թիթեղյա վառարանին, մեջքս չորացնում։ Իսկ ոտներս հո չեմ կարող դասարանի առաջ բոբկանալ, թե ինչը ոտներս տակացնում եմ։ Մինչև դասերի վերջը մի քիչ ցամաքում եկին, այն էլի մարմնի, այսինքն խեղճ ոտների սաշվի։ Ում ոտքերը երբևէ այդպես թաց են եղել, կարող է պատկերացնել, թե դա ինչ նողկալի տանջանք է։ Բայց դա չէ, այդ տեսակ մարդ դժվար գտնվի հիմա եւ փառք Աստծո։ Ու մի օր մի անձրևոտ ու անպետք մի օր Կայսակի պես միտքս փայլատակում է, փայլատակելն որն է, ճայթում է։ Վարժուց թույլտվություն չվերցնելով թռատեղիցս ու պուկ դեպի տուն մի շնչով հասա շիֆոներկայի դռները տեղահանանելով բացեցի եւ շորերը կան, կոշիկները ոչ։ Մամա, լեղապատար ճճում եմ։ Ուր են հորս կոշիկները։ Ինչի՞ դեմ պետք։ Հարևան սենյակից հարցնում է մայրս։ Պետք են, էնել ո՞նց են պետք։ Այդտեղ են, վերին թարեքին դրած։ Մերս կողքիս է արդեն նայում է թե ինչպես են փոխում թաց գոլպաներս, ինչպես եմ հակնում հորս դեռ շատ չմաշված կոշիկները։ Այ տղա, բահերդ որ գա ինչ է հակնելու, համել մեծ են ոտներիդ։ Տոմեց ու փոքրնով է հարցնում այ մեր։ Իհարկե, մուշտարու աչքով զննեցի հորս ու արկած այդ գանձը։ Ներբաները մի քիչ բարակել էին, գրունկները մի կողմի վրա մաշված, Էս ոնց ես քայլում այրիկ, այսպես գրուն կմաշեն, նախատինքով մտածեցի ես։ Ինչևէ, կարևորը ցակուցուկ չկար։ Հրաշք, հրաշք, հրաշքություն։ Մի քանի ամիս հորս կոշիկներն ինձ հարազատի պես ծառայեցին։ Պապա ջան, պապա ջան, ոդքերս չոր են պահում, իմաց կաց, քուվոտնամանները, այդպես հետո սկսվեց։ Սկզբից փոք ընկավ աչ ոտքիս կոշկատակը։ Հետո ձախն ու աշնանը, երբ դարձյալ սկսվեցին անձրևները, գնացի աղաբեկ papi մոտ։ Մեր այսպես ասած կոշիկ նորոքողը, այսինքն փինաչին։ Փորը անճորնի դուրս ցցած, կարծես զմերուկ էր կուլտավել, ցածրիկ մածրիկ ծերուկ, զարմանալի հաստ բեղերով ու երբ ծամում էր անատամ մաշված լնդերով, բեխերը վեր ու վար պարում էին։ Թարսի պես ճաշի ժամին էի հասել։ Ալումինի փոքրիկ պղնձից տրորած կարտոփ էր ուտում, հացի փապուկը մեջը բրթած։ Նայում եմ նրա բեխերին ու փրտկում։ Պապին զարմացած հայացք է նետում։ Ձևացնում եմ, թե հասացի, բայց ծիծաղից խեղդվում եմ։ Անլուրջ տղա, թիթիս։ Ինչ կա։ Հարցնում է քթախոս պապը ծամելու արանքում։ Ոտնամաններս այցիպես մկկում է։ Դուր տենամ։ Տվեցի, նայեց, զննեց չորս կողմից։ Սրանք իրենց դառն ապրել են։ Ոչ կմեղվի, որ մեղես, ոչ էլ կկարվի, որ կարես։ Ահա բեք պապի, մլավեցի ես անտեր կատվի պես։ Դենգեցի ասացի, վերջ։ Գլխիկոր հեռացա նեղ ու կիսամուտ նրա խցիկից ու հանկարծ երևի սրտնեղությունից արցունքներ եկան աչքերիս ու մի քիչ լաց եղա։ Անձայն իհարկե։ Չէ, չէ, ոտներիս տարդից չէ։ Հենց այնպես իմ հավեսի համար։ Գիտեք, մեկ-մեկ լաց լինելը մանավանդ երբ վկա չկա, քաղցր բան է։ Փորձեք հավեսի համար։ Աչքերդ ինչու են կարմրել։ Հարցրեց անհանգստացած մայրս։ Հեչ ասացի։ Անձրև է։ Հիմա գալիս է իմ եւ դասարանցիներիս համար մեծ տոնի պես մի ուրախություն, հրճվանք, զվարճանք, անսպասելի, հաճելի, անծանոթ, չտեսած ու չիմացած, չլսած ու աներևակայելի։ Միստվար խումբ նոր աշակերտներ Մոսկվայից, Խարկովից, Լենինգրադից էվակուացված երկնային հրեշտակներ, մեկը մյուսից սիրուն, ախորժելի, գրավիչ, հմայիչ, համարյա արդեն օրյորտներ, ասել ասողի ռսիկանանցից ավելի սիրունը կա աշխարում, ու ենքան արդեն ձևավորված եւ ենքան առաջամիտ, խելացի ու կրթված շշմեցինք։ Մի տեսակ խեղճացանք, բայց սրանք այնքան բարեհամբույր էին, պարս, հաղորդասեր, մարդամոտ, որ մի շապատ չանցած արդեն ջերմ ընկերներ էինք։ Դասարանի մտնոլորդը փոխվեց, նոր երանքներ ստացավ։ Սոված ворց շների նման տեղացի տղաներն սկսեցին հոտոտել դրանց։ Մեջները տղաները քիչ էին, եղածներն էլ մի առանձնապես տեսք չունեին։ Մերոնք բարձրահասակ, հմայիչ, պինդ, լոռեցի ջահելները հին։ Սիրո հրեշտակը նստարանից նստարան թևածում էր մեր տասարանում։ Ու դրանց մեջ ամենավատ հագնվածը ես եմ։ Ու այդ դեռ ոչինչ, այդ դեռ քիչ է ինձ։ Թարսի պես էլի բոբիկ եմ մնացել։ Քոսոտ շան տղա, անհաջողակ ծնունդ տղաները ինչ հնարքի ասես դիմում էին դրանց գրավելու համար, ինչ սիրախաղեր էին։ Ես կուչ ու հուպ եկած, իմ տեղում համեստորեն լռում եմ։ Հերնանիցած ես տեսակ կյանքի։ Բալած չլինես, ինչ անես, հա՞։ Էս տեսքով ոնց մտնեմ, ոնց Երևան Լենինգրադից եկած ամենա ամենա ինչը հրաշքը աչքս չեմ կարողանում կտրել դրանից իսկ խեղճ սիրտս երված ու խորոված կրակ տված անհանգիս դմդմփում է կրծքիս տակ վիրավորված տեսել եք չէ նետը սրտի մեջ խրված սեր ես ինչ բան է այդ տղա Էս որտեղից պորտկաց ու մտավ մեջդ, մինչև Ռիտայի գալով էր տեսել։ Ով հիշում է իր առաջին սերը, ինձ կհասկանա։ Բարակ երկաթալ արճարեցի։ Կոշիկիս, ասենք կոշիկ։ Ներբանները կապեցի ոտնաթաթերիս։ Չափազանց տգեղ այլանդակ բան ստացվեց ու կարևորը անօքուտ, որովհետև որովհետև առավոտյան էլի անձրև եմ աղում ու էլի ոտներս թացացան։ Երկաթալարերի իրար փաթաթված ծայրերը շատ անջորնի ցծված են վերև, բայց դե ինչ անեմ, ճար չունեմ, դեղ ու դարման անուղ չունեմ, հայրս բանակում, մերս էլ, խեղջ ու կրակ մերս, հերոսաբար քաշում է իր ծանր բեռը։ Դուք լսեցիք մի հատված Սոսարքսյանի ոտնամաններս կրքից։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր եւ արեց Մելանյա Միլոնյանը։ Մոնտաժը Նադեժդա Դոլուխանյանի, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ասատյան։